Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Čau! Šeit Tēvs Dmitrijs un programma Ārpus ramjiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otro mēneša pirmdienu, pulksten 16. Radio Marija Latvijā. Čau, darbie draugi! Atkal otrā mēneša pirmdiena, un mēs tiekamies ar jums programmā ārpus rāmjiem. Tikai šodien es gribu jūs pabrīdināt, ka šo programmu jūs klausāties ierakstā, jo tajā brīdī, kad šī programma iznāk ēterā, es atrodos ceļā uz Romu uz rekolekcijām, jo man, kā katram garīdzniekam, arī katru gadu ir jāiziet tāds laika posms, kad kad es varētu pilnīgi atteikties un no visiem saviem darbiem, eh, mazliet attālināties no saviem ikdienas pienākumiem, lai vairāk palūgtos, lai noklausītos kaut kādās vērtīgas konferences un vairāk mm, pabūt divvientulībā ar Dievu. Tāpēc šī programma ir ierakstā, bet es gribu jūs pabrīdināt, ka šīs fails netiks nekādā veidā redigēts, mm, viņš netiks montažēts, Tieši tāpēc, lai saglabātu šo saikni, šo dzīvo saikni starp mani un jums. Un šodien mēs parunāsim par ļoti svarīgu, man šķiet, Latvijas baznīcā mm, tēmu, kas saucās ļoti vienkārši – Medžugorjes fenomens. Kaut arī es jau biju runājis par pardabiskiem, jeb um, paramistiskiem fenomeniem, to, tomēr šodien es gribu atgriezties pie šī temata, ņemot vērā divus jaunus dokumentus, kas šogad iznākusi no Vatikāna dikastērijām. Pirmais dokuments, eh, es par to jau biju minējis, kādreiz saucās Rīcības normas iespējamo pardabisko paradību vērtēšanā, kas nāca mm, un tika publicēts eh, šī gada 4. maijā. Savukārt, savukārt otrs dokuments, Miera karaliene, piezīme par garīgu pieredzi Medžugorjē, Eh, viņš ir iznācis šī gada septembrī. Es pievērsīšos šodien diviem dokumentiem, jo gribu aplūkot tieši šo Medžugorjas fenomenu, gan labu augļu fenomenu, gan arī dievmātes iespējamās paradīšanas fenomenu tieši no teoloģiskas redzes punktā. Mēģināsim iziet ārpus mūsu parastiem rāmjiem un mēģināsim ieiet dziļi teoloģiskajā tekstā. Pirmajā šī programma daļā es gribu atkārtot tikai to, kas tika publicēts šajā eh, jau minētajā dokumentā rīcības normas iespējamo pardabisko parādību vērtēšanā. Jāsaka, ka es, kaut arī būdams priesteris un teologs, tomēr esmu diezgan kritisks attiecībā ar justīcības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Fernandesu – Tomēr man jāatzīst, kad viņš prezentēja to dokumentu, viņš tiešām rīkojas kā teologs un bīskaps un ļoti profesionāli norādīja e, daudzas lietas un precizēja daudzas lietas, kuras līdz šim, nu, pateiksim tā, viņas vai nu nebija precizētas, vai nu tika turētas, nu, pateiksim tā, lielā noslēpumā. Eh, pietiek tikai minēt tādu lietu, kā senākā ticības mācības kongregācijas metode, jo toreiz šī struktūra saucās tieši tā, bija tāda, ka nevajadzētu minēt vispār Vatikāna kūrijas līdzdalību iespējamo pardabisko notiekumu, notiek, notikumu vērtēšanā. Un, eh, kad 1978. gadā tika izdots dokuments, kā būtu jāvērtē uh, Ehm, pārdabiskus fenomenus, šis dokuments ehm, nebija publisks. Šis dokuments tika nosūtīts tikai un vienīgi biskupiem, attiecīgiem teologiem, un tāds parastais teologs kā es ehm, pat nevarēja iepazīties ar šo dokumentu, un tas tika publicēts uzmanību tikai 2011. gadā. Jāsaka, ka šis dokuments patiešām bija labi sagatavots. Viņš adekvāti uh, Eh, šis dokuments bija kā tāda adekvāta reakcija uz mm, paramistiskiem notikumiem, uz pardabiskiem fenomeniem, kas notika baznīcā. Bet tomēr jāņem vērā arī fakts, ka laiks mainās, kā mēs daudz vairāk zinām par realitāti gan no mm, dabas zinātņu, gan arī no teoloģiska redzes punkta. Un tāpēc e, pienāca laiks arī šī dokumenta normas kaut kādā veidā mainīt. Bet, lai e, jums būtu kaut kāds priekšstats par šo dokumentu, es tikai došu mm, dažus tādus norādījumus, e, kurus iepriekšējais dokuments bija mm, e, minējis, lai rīkot, kā rīkoties attiecībā uz fenomeniem, uz pārdebiskiem fenomeniem, sauksim to tā. E, vispār jāsaka, ka man vairāk patīk e, jēdziens garīga pieredze, jo šis jēdziens ir daudz e, plašāks nekā tikai pārdebiskais fenomens, jo nevienmēr pārdebiskais fenomens ir pārdebisks, bet no otras puses nevar izslēgt, ka arī pilnīgi naturāla cilvēka pieredze tomēr ir mm, kā lai to labi pateikt, tomēr viņa ir garīga. Tomēr viņa kaut kādā veidā ved cilvēku pie dieva. Un tāpēc mēs runājot, izmantosim, protams, jēdzienu turpmāk garīga pieredze, bet laiku pa laikam mēs izmantošu arī mm, jēdzienu paramistiskais vai pardabiskais fenomens. Kaut arī vārds paramistisks varbūt mm, liksies kādam diezgan dīvains, bet uh, eh, Ļublinas mm, teoloģijā uh, starp, starp Ljubljanas teologiem, kur es mm, guvu savu pirmo kā teologa pieredzi, eh, tiek izmantots tieši, tieši šis termins, šis jēdziens, lai atšķirt mistiku, patiesu kristīgo mistiku, no pardabiskiem notikumiem vai mm, paramistiskiem notikumiem, kā to saka eh, Ljubljanas teologi. Saskaņā ar iepriekšējo dokumentu eh, pastāvēja tikai trīs līmeņi, tā būtu jātiecas pret paradabiskiem fenomeniem. Pirmais, es izmantošu latīņu vārdus un pēc tam arī mēģināšu šos vārdus atšifrēt. E, pirmais līmenis, kas, ir, kas nozīmē pilnīgu akceptāciju, saucās konstat de supernaturalitāte. Tas nozīmē, ka ir konstatēts notikuma pārdabiskums. Teologi e, un arī citi zinātnieki izvērtēja kaut kādu notikumu, uh, Э, viņi mēģināja aplūkot to no dažādiem redzes punktiem, ievērojot, protams, arī zinātniskus kritērijus, un nonāca pie mm, slēdziena, ka patiešām šo notikumu, šo fenomenu, vai tas varētu, vai tā varētu būt diamātes parādīšanās, vai tas varētu būt, e, tā varētu būt kaut kāda dziedināšana vai kaut kāds cits e, notikums, nav iespējams viņu paskaidrot citādi, kā ar kaut kāda pārdabiska spēka iejaukšanos parastajā lietu kārtībā. Un, eh, ja eh, tika dots eh, šis verdikts, konstatē supernaturalitāte, jeb konstatēts notikuma pārdabiskums, tad šajā gadījumā arī līdz ar to nāca arī baznīcas akcepts, baznīcas pieņemšana, ka šis notikums patiešām e, ir pārdabisks. Otrais e, līmenis tas ir non constat de supernaturalitāte. Tas nozīmē, ka nav konstatēts notikuma pārdabiskums. Eh, šajā formulējumā eh, tiek izteiktas šaubas, vai mm, tas, ko mēs pētām, šī lieta, eh, kurai mēs pievēršam uzmanību, šis notikums, kas tiek izvērtēts un izpētīts, uh, Э, vai viņam patiešām ir pārdabisks, notiku, э, pārdabisks, э, pārdabiskas, pārdabiskais cēlonis. Jo no vienas puses ir lietas, par kurām mēs daudz ko nezinām, un pavisam nesen esmu bijis atkal Romā e, postulātoru tikšanās mūsu Marijāņu kongregācijas ietvaros. Mums arī bija tikšanās ar mm, dažiem teologiem no uh, Svēto lietu dikastērija, un uh, mums notika tāda interesanta diskusija par brīnumiem, jo, piemēram, var gadīties, ka pagātnē e, kaut kas tika definēts kā brīnums, bet šodien mēs, e, ņemot vērā mūsdienu zinātņu sasniegumus, vairs esam spējīgi šo konkrētu notikumu paskaidrot ar pilnīgi citiem iemesliem nekā pardebiskiem. Eh, protams, arī šodien var notikt kaut kādas lietas, kuras eh, liekas mums brīnums, bet varbūt pēc 50, pēc 100 gadiem tas nebūs nekāds brīnums, jo mēs atradīsim skaidrojumu. Bet eh, uz doto brīdi mēs rēķināmies ar tiem sasniegumiem, kas ir mūsu rokās, nevis ar hipotetiskiem, kas varētu būt tikai nākotnē. Un tomēr, ja ir kaut kādas šaubas, vai konkrēts fenomens patiešām ir Eh, pārdabisks vai nē, tad parasti eh, tiek iz, tika izdots šis verdikts – non constat de supernaturalitāte – nav konstatēts notikuma pārdabiskums. Bet ir arī trešais, um, kri, trešais līmenis, jeb uh, trešā pakāpe viszemāka, uh, kas skan sekojoši – constat de non supernaturalitāte. Tas nozīmē, ka ir konstatēts, ka notikums – noteikti nav pārdābisks. Un īstenībā tieši šis verdikts izbeidz visas iespējamas diskusijas, un formulējums nozīmē, ka notikums kaut arī ir noticis, bet ir precīzi, ir precīzi un noteikti konstatēts, ka šajā konkrētajā notikumā nav nekā pārdabiskā. Bet ja mēs pievērsīsimies šim jaunajam dokumentam, tad uh, jāsaka, ka ir pilnīgi mainīta uh, attieksmju paradigma attiecībā uz pārdabiskiem notikumiem. Jo, kā es tikko minēju, uh, mēs arvien vairāk uh, nonākam pie tādas lēdziena, mēs arvien vairāk novērojam, ka realitāte, mm, kas saistās ar cilvēka dzīvi, ar cilvēka darbību, ka realitāte, kas saistās arī ar dabu, viņa nav tik vienkārša. Nu, ja kāds gribētu uzzināt, cik viss ir sarežģīti, lai pamēģina pamācīties kaut arī e, kvantu fizikas e, vismaz pamatus, un mēs uzreiz redzēsim, ka cik grūti ir saprast šo realitāti, e, kāda mums ir dota, ka mūsu izpratne par šo pasauli un arī par mūsu pašu dzīvi, viņa tomēr nav pilnīga un neaptver visu realitātes bagātību. Un ņemot vērā šīs realitātes sarežģītību, e, ņemot vērā to, ka realitāte ir sarežģīta, ņemot vērā to, ka um, mēs nevaram aptvert visu ar savu prātu, un pat ja tas ir kaut kāds teologu pulks, tik un tā vairāki teologi Eh, viņi nav spējīgi aptvert visu realitāti ar savu prātu, jo arī Dievs savā atklāsmē mums nav atklājis visu par realitāti, bet tikai to, kas ir do, nepieciešams mūsu pestīšanai. Eh, mm, ticības lietu dikasterijas eh, kardināla Fernandesa vadībā nonāca pie slēdziena, ka varbūt varētu mm, pārdabiskus fenomenus, jeb garīgu pieredzi, uh, Eh, šaurākajā šī vārda nozīmē, kas attiecas tikai uz pārdabiskumu, vērtēt mazliet no cita redzes punkta, vērtēt no citas perspektīvas. Un proti šī perspektīva, tā ir augļu perspektīva. Es atceros un, un jāatzīst šodien ēterā, ka es neesmu uh, eh, Medžigoris fenomena fans, un man arī ir savi personīgi iebildumi, kas balstās uz arī nopietniem nopietnām pārdomēm, pārdomām un uz pētījumiem attiecībā uz Medžugorjes uh, eh, diomātes iespējamas paradīšanas fenomenu, bet uh, ņemot vērā to, ka mm, šis dokuments jau tika izdots, man kā baznīcas dēlam ir jāizstudē šis dokuments, bija jāizstudē šis dokuments, un uh, Es pilnīgi piekrītu no, savas, no sava redzes punkta, no sava personīga viedokļa, arī ticības mācības kongregācijai, ka ticības mācības kongregācija pieņēma tādu lēmumu, ka uh, vairs mēs atstājam pagātnē šos trīs kritērijus, uh, konstatēts, ka nav šis notikums pārdabisks, nav konstatēts šī notikuma pārdabiskums un noteikti konstatēts kaut kāda notikuma pārdabiskums, jo Patiešām ņemot vērā zinātņu attīstīšanos, mēs varam konstatēt šodien to, eh, kā pardabisko, kas nākotnē nu, liks mums paskatīties uz šo notikumu pilnīgi no citas perspektīvas un konstatēt, ka šis notikums īstenībā nav nekāds pardabisks. Tāpēc eh, no ticības, mm, ticības mācības dikastērija iznāca šis dokuments, kas mēģina aplūkot tieši no augļu puses – Kad es savā laikā arī daudz strīdējos ar daudziem cilvēkiem par Meģigoras fenomenu, eh, visbiežāk viens no argumentiem, kas tika mm, pielietots, tas bija arguments par augļiem. Eh, parasti tiek, cice, tic, parasti tiek citēts evaņģēlīja fragments, pēc augļiem jūs viņus pazīsiet. Un eh, parasti arī kā tādu argumentu par to, ka tur tiešām diamāte parādās Meģigorijai, tika izmantots tieši, tieši šis augļu um, arguments. Jo daudzi cilvēki brauc, eh, daudz cilvēki lūdzās, atgriežas. Mēs par šiem augļiem pēc brīža ar jums vēl parunāsim. Eh, līdz ar to um, Vatikāns nonāca pie slēdzienā, ah, vai varbūt mēs vērtīsim, vērtēsim tieši augļus. Un tagad uh, tika izdots uh, jauns dokuments, kurā ir tādi pieci uh, Mm, pateiksim tā, pieci lēmumi, pieci lēmumu, ies, piecas lēmumu iespējas attiecībā uz augļu vērtēšanu. Un es tagad eh, mēģināšu jums īstumā paskaidrot šos, mm, eh, šos vērtējumus no vispozitīvākā līdz visnegatīvākā. Un tā, pirmais saucās latiņu valodā nihil obstat, jeb tulkojama no uh, latiņu valodas uh, nav, nav nekādu šķēršļu, nav nekādu iebildumu. Šis vērtējums nozīmē, ka kaut kādai pētamai un vērtējamai garīgai pieredzei ir daudz pozitīvo, svētīgu aspektu, un tāpēc gan ticības lietu kongregācija, gan arī bīskaps, vietējais bīskaps, kura, kuram uzticētajā teritorijā notiek kaut kāds pardabiskais fenomens, atbalsta un akceptē tas dievbības formas – dievbijas formas, kas iziet no šī mm, konkrētā, šīs konkrētas garīgas pieredzes. Nākošais, varbūt mazliet zemāka līmenī nosauksim to tā, saucās preokulis habeatur, kas no latiņu valodas nozīmē jāpatur acu priekšā. Tas nozīmē, ka jāpievērš tam tāda lielāka uzmanība – Eh, tas nozīmē, ka garīgai pieredzei noteikti ir kaut kādi pozitīvie aspekti, bet tomēr eh, sakarā ar šo garīgo pieredzi netrūkst arī negatīvo elementu. Līdz ar to bīskapam jābūt ļoti uzmanīgam un arī jāuztur ciešs kontakts ar personām, kuras ir saistītas ar šo garīgo pieredzi. Un dažreiz arī ņemot vērā eh, kaut kādu garīgo pieredzi, ir nepieciešama arī doktri, doktrināla uh, un uh, eh, doktrināls pētījums un arī kaut kāds izskaidrojums. Jo, redziet, uh, problēma pastāv tanī, ka pat ja īsti tā garīga pieredze ir autentiska, ja viņa patiešām nāk no Dieva, ja viņa patiešām pat ir pārdabiska, tomēr uh, cilvēks, kad par to stāsta, viņš var arī mm, apzināti vai neapzināti, aiz ļaunas gribas vai nē, bet kaut kādas lietas varbūt noklusēt, aizmirst, uh, nodot to citiem varbūt mazliet izkropļotā veidā un tā tālāk. Mēs to ļoti labi redzam, eh, ja gadījumā kādam nācās mm, atbildēt eh, uzstāties tiesas vai izmeklētāja priekšā un pastāstīt par to, ko ir redzējis un dzirdējis, un ja gadījumā kāds no mums būtu izmeklētājs, eh, mēs varam, nevarētu nepamanīt, ka dažādi cilvēki par vienu un to pašu notikumu var stāstīt pilnīgi dažādi jo nu, katram ir savi iemesli runāt tā, ka viņš runā. Tieši tāpēc eh, brīžiem gadās, ka ir kaut kādi eh, pardabiski notikumi, kaut kāda garīga pieredze, kura būtu, kurai patiešām ir pozitīvi augļi, bet jāpatur acu priekšā, tas nozīmē jāpievērš tam uzmanība. Trešais, varbūt eh, vēl zemākais, saucās kuratur. No latiņu valodas tas nozīmē zemgādības vai zem uzraudzības, varētu tā pateikt. Šajā gadījumā garīgai pieredzi ir redzami daudzi negatīvi elementi, tomēr šī garīga pieredze jau ir izplatīta un pastāv arī pozitīvie garīgi augļi. Nav nepieciešamības šo garīgo pieredzi vai dievbijas formas aizliegt, kas saistās ar šo garīgo pieredzi, jo patiešām tas var izraisīt zināmu sašutumu. Tomēr jāpieliek pūles, ja lai mm, šo garīgo pieredzi un dievbības formas zināmā veidā kanalizētu pareizā mm, virzienā, ieturēt dievbību baznīcas tradīcijas un pieredzes robežās. Manuprāt, nāk um, uh, Džona, um, Džona Arčibalda uh, Kronina grāmata Debesu valstības atslēgas. Ja gadījumā kādam ir iespēja šo grāmatu kādreiz palasīt eh, pie viena no tām grāmatām, kas veidoja mani formēja kā priesteri, Un šajā grāmatā, protams, tas ir romāns, tas nekad nav noticis dzīvē, tomēr um, Kronina kungs noteikti to no dzīves arī paņēma zināmā mērā. Um, notik, viņš apraksta tādu nu, izdomātu notikumu, ka vienai meitenei likās, ka viņai parādījies diamāte. Un tad eh, ap šo vietu un arī ap šo meitenīti veidojās, nu, zināmā mērā, varētu teikt, kā kults. Bet uh, priesteris, kas ir šīs grāmatas galvenais varonis, nu, kā jau katrs priesteris, viņš ir diezgan kritisks. Eh, ceru, ka priesteris, priesteri ir kritiski, jo priesterim ir jābūt kritiskam attiecībā uz visu, kas notiek jo tas liek viņam domāt ar galvu un es vienmēr pamudinu savu studentus domāt. Tātad šis priesteris devās eh, pie šīs meitenes tādā vizītē, um, kurā, viņ, kuru viņš nebija pieteicis iepriekš. Un uh, vienā brīdī, kad viņš ienāka pie šīs meitenes, kura apgalvoja, ka dzīvo tikai no svētās komunijas, viņa neko nēt, ka viņš viņu ienā, ienākot mājās, eh, pamanīja, ka viņa vienkārši ēta gardas vakariņas. Un tad viņš jau saka, nu, kā to varētu saprast, kā lai mēs to varētu saprast, ka jūs no vienas puses sakat, ka uh, jums ir patiesa garīga pieredze, kad dzīvojat no komunijas jaunkundze, bet no otras puses jūs tagad, kad neviens neredz, eh, skaistri, skaisti un garšīgi ēdat vakariņas. Un tad, protams, atklājās, ka šī meitene bija samelojusi un nekādas garīgas pieredzes nebija, bet uh, eh, Arčibalds Kaunins raksta tālāk, ka uh, Tajā, pat, tajā pašā laikā kāds cilvēks ļoti lūdzās uz Dievu un aizgāja uz šo vietu, kuru meitenīte norādīja kā dievmātes paradīšanas vietu. Un tur bija neliels strautiņš. Un šis cilvēks tur nomazgājās šajā, šajā strautiņā, nomazgājās ar šo ūdeni, kas tiek dēvēts par svētīto, un tika izdziedināts. Uzreiz gribu pabrādināt, ka, protams, ka tas ir tikai stāsts un ne vairāk, bet šis stāsts parāda interesantu lietu ka pat ja kaut kāda garīga pieredze nav nemaz ne garīga, ne pieredze, bet tikai izdomāta lieta, var gadīties, ka Dievs arī šo uh, situāciju var izmantot cilvēkam par labu. Nu, Dievs ir ļoti kreatīvs pestīšanas plāna uh, īstenošanā, tāpēc nav, par, nav ko par to brīnīties. Un tiešām zem šī līmeņa, zem šī vērtējuma kurātora, zem gadības var trāpīt ot tadi gadījumi, kuri eh, īstenībā nu, jau ir izplatīti, kaut arī tur daudz negatīvu elementu, piemēram, kā meli, eh, kā mm, kaut kādas izdomātas lietas. Bet tomēr dievbijība jau izplatījās. Līdz ar to šo dievbijību būtu pareizi un labi eh, kanalizēt attiecīgi, attiecīgajā virzienā. Iesim tālāk. Pastāv vēl striktākais lēmums, kas saucas prohibitur et obstruatur kas no tulkojuma nozīmē aizliegts un apturēts. Ja kaut kādai uh, iespējamai garīgai pieredzei ir daudz negatīvo ele elementu, un viņi ir tik nopietni, ka gadās, ka skaidri jādeklarē, ka šajā iespējamajā pieredzē nevar būt labs, nevar būt nekas labs. Tur nav, uh, šī pieredze nevar būt par katolisko dievbības eh, pamatu un arī skaidri jāpaskaidro ticīgajiem par šī lēmuma iemesliem. Es parasti izmantoju tādu piemēru, eh, kuru izmantoju arī savās lekcijās, un es atļaušos šo piemēru izmantot arī šeit, kaut arī daži teologi uzskata, ka nedrīkst par tam lietām runāt tā, kā es runāju, bet nu, izējām ārpus rāmjiem. Iedomāsimies tādu situāciju, ka kādam mūkam eh, sapnī vai pussāpnī parādījās dievmāte un saka, tev divos naktī jāskraida pa klostera koridoru, eh, jāsit ar zvanu, jāzvan ar zvanu un jābļauj, ka godniet visvētākās jaunavas Marijas bezvainīgu ieņemšanu. Nu, it kā no, viena, eh, no vienas puses viss ir pareizi, jo dievmāte ir bezvainīgi ieņemta, mums ir dogma, un cilvēkam tiek lūgts, vai no nu cilvēka pat tiek pieprasīts sludināt nu, pilnīgi kaut ko uh, pareizo ja, saskaņā ar baznīcas mācību. Bet pastāv arī šis medaļas otrā puse, jo pastāv arī klostera regula, kas liek mūkiem divos naktī gulēt. Jo ja viņi neizgulēsies, ā, slēgtajos klosteros, ā, klostera ļaudis celās ļoti agri, ā, brīžiem gadās, ka 4-5 no rīta, lai jau lūgties, ir klosteri, kuri cilvēki celās, ceļas pat trijos naktī, protams, viņi attiecīgi agrāk iet gulēt, piemēram, 8 vai 9 vakarā, Un šajā konkrētajā gadījumā, manis izdomātajā, protams, gadījumā, šeit uh, būtu jāpiemēro tieši šī metode aizliegts un apturēts, jo cilvēks pārkāpj regulu, un uh, tas, ko viņš gribētu darīt, ir pretrunā ar tuvāk mīlestību. Bet kas uh, ir ļoti svarīgi un kam pievērš uzmanību ticības uh, lietu uh, dikastērijas, tas ir skaidri jāpaskaidro ticīgajiem, uh, par šī lēmuma iemesliem. Jo tas nozīmē, ka šis lēmums nav tikai un vienīgi kaut kāda kaprīze no priekšnieka vai no bīskapa puses vai no Vatikāna dikastēriju puses, bet tam ir ļoti nopietnas iemesls, kāpēc kaut kāda uh, divības forma, kas izriet no garīgas vai negarīgas pieredzes, ka viņa tiek aizliegta. Un galu galā visnegatīvā, visnegatīvākais vērtējums tas ir Declarațio de non-supernaturalitāte, jeb deklarācija par pārdabiskuma trūkumu. Un šeit jūs varat salīdzināt ar uh, iepriekšējā dokumenta deklarāciju Constat de non-supernaturalitāte. Ir konstatēts, ka notikums nav pārdabisks. Šajā gadījumā uh, deklarācija par pārdabiskuma trūkumu. Uh, bīskaps vai ticības, ticības mācīmas dikasterija uzdevumā paziņo, uh, kā konkrēts notikums pieredze tiek atzīta par nepārdābisku. Un uh, parasti ir nepieciešams arī norādīt uz konkrētiem argumentiem. Uh, piemēram, cilvēks varbūt ir melojis, uh, vai ir kaut kādi citi argumenti. Uh, šo deklarāciju, šo deklarāciju izdod ticības mācības, mācības dikasterijas, un um, bīskaps pasludina to ticības mācības dikasterija vārdā. Šeit es gribu tikai pievērst uzmanību, ka tas tiešām ir tikai tad, kad tas ir precīzi un droši zināms, ka kaut kāds notikums nav pārdabisks. Šeit mēs nonākam pie ļoti interesantas situācijas, ka nevienmēr mēs varam, faktiski nekad, mēs nevaram pasludināt, ka kaut kādam, kaut kādam notikumam ir pilnīgi pārdabisks raksturs, bet simtprocentīgi mēs varam paziņot, kad kaut kādam notikumam ir simtprocentīgi nepardabisks raksturs. Un šī uh, perspektīvas izmaiņa, kas, kad tiek vērtēti, vērtēti augļi, manuprāt, viņi ir daudz iedzīgāka. Jo, kā jau minēju agrāk, uh, ticības lietu kongregācija norāda, ka realitāte patiešām ir daudz, daudz sarežģītāka nekā, mm, nekā, uh, reali, nekā mūsu um, ziņas nekā mūsu izpratne par realitāti. Un tagad es gribu tikai mazliet papildināt, pirms, pirms mēs pāriesim pie Medžugorijas fenomena. E, kā būt ar tām garīgām pieredzēm, par kurām jau ir paziņots, ka e, konstatēts, ka tas ir noteikti nāk no Dieva? Piemēram, Svētas Bernadetes e, pieredze Lurdā vai triju bērnu pieredze Fatimā, Portugālē. Jāsaka, ka ja vērtējums jau ir izdots, tad nav pamata to atcelt, jo Arī tā laika teologi nebija bez svētā garā palīdzības, un noteikti viņi meklēja patiesību, nevis tikai un vienīgi izteica savas kaprīzes. Eh, bet ko darīt, ja gadījumā atbildīgais eh, bīskaps vai pat ticības lietu kongregācija kļūdās? Taču cilvēki, cilvēki mēdz kļūdīties, un arī tas gadās arī eh, visās hierarhijas līmeņos, visos hierarhijas līmeņos. Tad vienmēr jāatcerās tāda lieta, par kuru es esmu Mm, kurai es vienmēr pievēršu uzmanību arī savās lekcijās, kad mēs runājam par um, pārdabiskiem fenomeniem. Uh, brīžiem gadās, ka mēs nezinām, kāpēc Dievs to pieļauj. Uh, man vienmēr prātā nāk svētās Faustīnas uh, gadījums, jo viņas dienas grāmata, uh, kuru mēs tagad bieži lasām, kura ir ļoti populāra, un pat pavisam nesen, dažus gadus atpakaļ, tika izdota arī latviešu valodā, bet es ar to saskaros, eh, jo poļu valodu tieši mācījos pateicoties Svētās Faustinas dienas grāmatai. Tā bija īstenībā laikam pirmā grāmata poļu valodā, ko es biju izlasījis, ka šī grāmata pat bija aizliegto grāmatu sarakstā ka viņu pat nedrī, ne, ne, ne, nevis tikai ne, nevarēja izdot, bet viņu pat bija aizliegt lasīt kristiešiem. Protams, ka tagad nepastāv aizliegtu grāmatu kodeks, jo mainījās arī baznīcas pieeja, bet uh, mēs nezinām, kāpēc tas notika tā. Mēs nezinām, kāpēc Dievs pieļāva, ka Svētās Faustinas dienas grāmata guva tādu popularitāti tikai un vienīgi pēc viņas nāves. Tikai pēc tam, kad viņa tika atzīta arī par svētīgu, vēlāk par svēto, šī grāmata tiek atzīta kā autentiskas garīgas pieredzes auglis, kuru mēs ar prieku lasām un no kuras var pasmelties nu, diezgan vērtīgas lietas arī savai garīgai dzīvei. Gadās, kā baznīcas hierarhija kļūdās, gadās, kā Dievs pieļauj, ka kaut kādas pat autentiski svētas lietas, ka viņas varbūt tiek atliktas uz plauktiņa. Eh, tas priekš mums paliek noslēpums, bet es gribu pievērst uzmanību, kā Dievs nekad nav pretrunā pats ar sevi. Nevar būt tā, ka Dievs no viena cilvēka pieprasīs vienu, teiksim, no harizmātika, bet no baznīcas puses pieprasīs kaut ko pilnīgi pretējo vai no baznīcas hierarhijas puses pieprasīs kaut ko pilnīgi pretējo. Bieži vien gadās šīs konflikts starp harizmātu un struktūru, bet tur tā lieta, ka baznīcas struktūrai ir arī teoloģiska dimensija, Baznīcas hierarhija un struktūra nav domāta, lai slāpētu garu. Tā nav domāta, lai uh, visus harizmātikus ielikt kaut kādos rāmjos. Katram harizmātikam uzmanīgi jāpaliek arī ārpus rāmjiem, jo svētais gars viņš vada tā, kā viņš vēlās. Bet baznīcas hierarhijas uzdevums baznīca ir palīdzēt harizmātikim atpazīt, kas nāk no dieva un kas nav no dieva. Palīdzēt arī atpazīt, kas šajā konkrētajā vēstures brīdī ir nepieciešams baznīcai tagad, un kas nav, kas nav nepieciešams tieši šajos vēstures ehm, apstākļos, šajā vēstures kontekstā. Un tāpēc atstāsim to dieva ziņā. Ja gadījumā kāds no jums gūs autentisko garīgo pieredzi, padomājiet, ehm, ja gadījumā jūs aiziesiet pie sava prāvesta, vēlāk pie bīskapa, kuriem ir pienākums arī palīdzēt tikt skaidrībā ar savu pieredzi. Ja viņš pateiks, ai, nu nerunā man muļķības, ja tas viss ir pilnīgi garām un uh, atstāj to novārtā. Uh, mēs nevaram ne publicēt tavas brošūras, ne, ne, ne runāt par tām lietām arī baznīcā, piemēram. Protams, ka tas var būt ļoti sāpīgi, ja, un cilvēks var, nu, uh, eh, attalināties no baznīcas, var pat sākt darboties pret baznīcas hierarhiju. Bet no otras puses jāmēģina paskatīties uz šo situāciju tieši ar dieva acīm. Priekš manis personīgi Medžugorje tas ir tāds, tas interesants um, fenomens, tas interesants gadījums, kad mēs varam redzēt, ka no vienas puses, no vienas puses uh, arī vietējais bīskaps nebija mm, liels Medžugorjes fenomena atbalstītājs. Kā šis fenomens attīst, attīstījies mazliet nu, parāli, paralēli uh, Eh, tam, ko vēlējies biskups, bet viņš vēlējies nu mazliet kaut ko citu. Bet no otras puses, mēs 24. gadā nonācam pie tā, ka ticības lietu kongregācijā beidzot tika galā ar Meģigoris fenomenu. Un šeit mēs ar jums tagad arī pariesim pie uh, eh, Meģigoris fenomena un mēģināsim aplūkot šo otro dokumentu, kurus biju minējis, un šis dokuments saucās Miera karaliene – Nota par garīgu pieredzi Medžugorijā, kas tika izdota pavisam nesen šī gada 19. Mm, tika publicēta 19. Mm, septembrī, kā mēs redzam, pagāja nu, mazliet vairāk nekā mēnesis, gandrīz divi mēneši kopš šis dokuments eh, tika publicēts. Lasot šo dokumentu, eh, es konstatēju, ka patiešām eh, teologi, kas nodarbojas ar šī fenomena pētījumiem, uh, viņi nonāca mm, un izdarīja lielu, lielu darbu. Viņi nonāca pie ļoti, ļoti interesantiem un, manuprāt, jēdzīgiem un, eh, jāsaka, gudriem lēmumiem. Eh, gribu tikai varbūt padalīties ar savu personīgo pieredzi, jo, kad es studēju Romā, es jau esmu pabeidzis studijas, lai nesamalot jau desmit gadus atpakaļ, kad es pabeidzu studēt Romā, eh, Tajā laikā jau pastāvēja komisija, ko sasauca pāvests, lai dot Medžugorjas fenomenam vai Medžugorjas garīgas pieredzes, pieredzei savu vērtējumu. Un jāsaka, ka šajā komisijā mm, daudzi vismaz locekļi, ne, es negribu, negribu melot, nezinu cik no viņiem, bet vismaz daļa no šīs komisijas locekļiem bija ļoti negatīvi noskaņoti pret Medžugorjas fenomenu. Un arī savos mm, neoficiālajos vērtējumos arī tā bija rakstījuši. Uh, Nejautājiet, no kurienes man ir šī informācija. Viņa neteikšu, ka nav legāla, jo ir legāla, tā, tas nav nekāds noslēpums, bet tā ir, tā ir informācija, ko es esmu guvis no privātām sarunām ar dažiem teologiem. Bet, ņemot vērā šo oficiālo dokumentu, mēs varam redzēt dažas lietas, kas mums var ilustrēt, ka šis dokuments par garīgos pieredzes vērtējumu tiek izmantots un tiek realizēts praksē. Tikai pirms mēs pāriesim pie šī dokumenta, es gribu, lai jūs pameklētu uh, saiti, viņam šī saite man tagad ir atvērta, Vatikanvā, un tur var atrast Roman, Romas kūrijas uh, dažu dikastēriju mājaslapas, un ja mēs atvērsim ticības lietu dikastēriju, mēs ieraudzīsim, ka tikai pēdējā pusgada laikā tika publicēti desmit dokumenti, desmit vērtējumi attiecību uz dažām garīgām pieredzēm pasaulē, dažviet pasaulē, e, kas izriet no šī jaunā dokumenta, par kuru mēs tikko bijām runājuši. Un šīs dokuments Miera karaliene īstenībā ir tikai viens no tiem desmit dokumentiem. Eh, varētu parlasīt arī katru no šiem dokumentiem, un, ja pat ja gadījumā kāds no jums nezina itāļu vai angļu valodu, eh, manuprāt, nebūs problēma arī iztulkot eh, šos dokumentus uz sev zināmu valodu, jo mūsdienu, mūsdienās internets ļauj mums to darīt. Mūsdienu tehnoloģijas ir pieejamas gandrīz katram. Bet pievērsīsim uzmanību šim dokumentam, kas attiecas tieši uz Medžugorju. Pirmkārt, šis dokuments skaidri norāda, ka ir autentiski svētuma augļi, eh, kas eh, notiek Medžugorje, eh, kurus nes Medžugorjes fenomens. Un pirmais efekts tas ir, ka visā pasaulē mm, šī ziņa par Medžugorjes fenomenu izplatījās nu, gandrīz kā gais, gaismas ātrumā. Jo patiešām, ja 80. gadu sākumā šis fenomens ir sācies, tad jau 90. gados šis fenomens bija tik izplatīts, un arī no Latvijas ļoti daudzi brauc uz Medžugorju, un varbūt kādreiz es arī aizbraukšu, jo es priekš sevis biju pieņēmis lēmumu, ka līdz neiz, neiznāks kaut kāds Vatikāna dokuments attiecībā uz Medžugorju, uz turieni nebraukšu, bet nu, tieši šogad šis dokuments parādījās, tad arī man būs jāmaina sava nostāja un jādod Dievam dotais vārds, ka arī es, kā kādreiz aizbraukšu uz Medžugorju. Kad aizbraukšu, varbūt arī padalīšos ar uh, saviem iespaidiem, savam iespaidēm, iespaidiem, kā tas latviski pareizi. Uh, ok, bet katrā ziņā pirmā lieta tas ir šī informācija izplatīšana pa visu pasauli. Otrais auglis, nemaz svarīgāks, svarīgāks tas ir ikdienas uh, eh, dvēseļu uh, Eh, aprūpes darbs Medžugorje, ko veic vietējie eh, franciskāņu tēvi un arī citi priesteri. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas tur brauc, viņi nav atstāti sev pašiem, bet viņi uh, tiek aprūpēti. Viņi, uh, viņiem ir iespēja pienākt pie grēksūdzes, pieņemt sakramentus, ir iespēja arī veikt, nu, laikam garākas, arī garīgas sarunas. Um, tiek dota iespēja uh, lūgties gan privāti, gan kopienā. Tas viss liecina par tādu veselīgu dievbijību. Un viss tas, ko es šobrīd redzu no, eh, un dzirdu par Medžugorju, nebūdams tur, man uz doto brīdi nav tādu lielu iebildumu attiecībā uz eh, dvēseles aprūpes darbu, kas notiek Medžugorjē. Nākošais auglis, kam pievērš uzmanību arī šis dokuments, tas ir tas, ka ļoti daudz eh, ticīgo ir atklājušas savu aicinājumu uz priesterību vai uz konsekrēto dzīvi. Un ņemot vērā, ka Eiropā tagad jāsaka godīgi, ka mums ir um, aicinājumu krīze, es negribu teikt, ka cilvēkiem nav aicinājuma, bet aicinājuma atpazīšanas krīze. Ja, ka ļoti maz cilvēku vēlās iestāties seminārā, un, ja gadījumā kāds no jums par to nopietni domā, es iesaku, pat ja gadījumā tas nav jūsu aicinājums, vērts Eh, ieiet seminārā un paskatīties, vai tas ir dzīvesveids, eh, kurā es gribu dzīvot vai nē. Katrā ziņā, pateicoties arī Meģigaras fenomenam, pateicoties eh, dvēseli aprūpes darbam, ļoti daudzi cilvēki atklāja savu aicinājumu. Es varu pieļaut, eh, kaut arī dokuments par to nemin, bet es zinu arī dažus cilvēkus, arī, kas ir aprecējušies, pateicoties tam, ka aizbraucu uz Meģigaru, satika savu otru pusīti. Tā kā, ja gadījumā kāds vēl ir meklējumos, hmm, varbūt tas varētu būt tāds katoliskais Tinders, bet uh, tas noteikti nav, uh, nebūs aplikācija, bet tas būs autentiska mm, dievbības vieta, tā kā varbūt vērts aizbraukt uz turieni. Jāsaka, ka arī daudzu cilvēku dzīve ir mainījusies pateicoties šim, šis, šim uh, specifiskam garīgumam. Uh, jāmin arī tas, ka pateicoties tam, kā daudzi cilvēki brauc uz Medžugorju, notika mm, Eh, gadās, ka notiek arī atgriešanās, kā cilvēks pilnībā maina savu dzīvi. Eh, ne tikai, eh, ne tikai maina, bet maina radikāli tādā ziņā, ka bija tālu no dieva no bazni, un baznīcas, un pēkšņi neticīgie var arī kļūt par ticīgiem. Es personīgi pazīstu dažus, un es personīgi pazīstu pat vienu mm, psihologi, es nerunāšu, neteikšu vārdu uzvārdu, ka es parasti to daru, lai neidentificētu šo cilvēku, bet uh, vairākus gadus atpakaļ viena dāma, kura aizbrauca uz Medžugori, kā neticīgs cilvēks, viņa bija ļoti racionāla, ehm, ļoti, ļoti godīga, ja, un viņa arī skaidri teica, ja, nu, es nevaru ticēt Dievam, jo man nav argumentu, lai ticēt Viņam pateicoties eh, tam, ka aizbrauca uz Medžugorju, tad viņa mainīja savu nostāju, un viņa pēkšņi kļuva ticīga, un ticība, ticības akts un ticības lēmums tika ierakstīts viņa dzīvē. Viņa pieņēma lēmumu ticēt. Jā, tā kā eh, tas ir konkrēts auglis, ar kuru es pats savā dzīvē sastapos vēl tajā brīdī, kad es biju ļoti skeptisks attiecībā uz uh, Medžugorju. Bet tagad uh, pievērsīsim uzmanību arī vēl vienam uh, aspektam, laiks mums vēl ir, uh, kā pastāv taču Medžugorijas diamātes um, ehm, vai iespējamas parādīšanas teksti. Tas nozīmē, ka veistījumi, kas tiek izplatīti katru mēnesi 25. datumos un ne tikai, ka šie teksti arī viņi var kalpot mums kā pētījumu objekts un arī kā tāds teoloģiskais avots. Un jāsaka, ka šie teksti uh, arī mm, šajā dokumentā vismaz šie teksti tika izanalizēti, un, tika, un šajā dokumentā tika dots uh, tāds neliels izklāsts par gan pozitīvām lietām, kas atrodas šajos veistījumos, gan arī par dažām grūtākiem tekstiem, uh, kuriem ir nepieciešams vismaz skaidrojums vai kuri nav skaidri. Nu, runāsim tagad, sākumā parunāsim par tiem pozitīviem. Pirmkārt, šie teksti pievērš uzmanību, ka uh, miers nāk no mīlestības un ka šis, mīl, ka šis miera avots ir pats Dievs, ka miers nav pats par sevi mērķis, bet šis miers tas ir kā līdzeklis, lai tuvotos Dievam. Nākošais moments, kas ļoti svarīgs, tas ir tas, ka patiešām šie veistījumi vismaz savā pārsvarā tie ir teocentriski un kristocentriski. Tas nozīmē, ka centrā uh, vēstījumos tomēr ir pats Dievs un uh, Dievmāte stāv viņai teoloģiski attiecīgajā. Teoloģiski attiecīgajā vietā, ka viņa norāda uz savu dēlu, nevis pati uh, ieņem uh, dievietes lomu. Nākoša lieta, ja mēs runāsim arī par saturu, tad mēs redzēsim, ka ļoti bieži uh, Eh, cilvēki tiek aicināti uz atgriešanos, ka tiek akcentēts fakts, ka ļaunums un grēks tas ir ļoti bīstamas lietas, ka lūkšana eh, šajā, šajos eh, tekstos ir dota kā ļoti svarīga garīgas dzīves izkopšanas, svarīgs garīgas dzīves izkopšanas instruments, ka jālūdzas nemitīgi, ka um, tiek cilvēki tiek aicināti ņemt dalību arī sakramentālajā dzīvē, bet īpaši evaharistijā. Nu, ja tas nu būtu no ļaunā gara, nu, tad diez vai ļaunais gars, kaut arī viņš ir viltīgs, bet nu, diez vai viņš uh, cilvēkus pamudinātu uz evaharistiju. Uh, eh, vēl viens moments, kas man likās ļoti uh, svarīgs, tas ir kā Medžugorijas um, garīgums, viņš nav individualistisks ka tomēr eh, šajos tekstos, eh, kuri tiek piedēvēti dievmātei, mēs atrodam arī mm, pamudinājumu lūgties kopā, pamudinājumu arī uz tuvāk mīlestību, un jo vairāk uh, ir arī pamudinājumi uz to, lai ar savu dzīvi dot liecību, liecību par to, ka Dievs ir mīlestība. Un kas ir, manuprāt, ļoti svarīgs, uh, tas ir eshatoloģiska dimensija, jo uh, daudzos tekstos parādās arī mm, tāds aicinājums um, vēlieties tikt uz paradīzi. Es pateikšu to tā. Eskatoloģiskais aicinājums, kas parāda, ka cilvēka mm, eksistences jēga, ka cilvēka dzīves jēga nav šajā pasaulē, bet šī jēga atrodas ārpus šīs fiziskās pasaules redzamām robežām. Un tas ir eskatoloģiska dimensija, par, dimensija kas attiecas uz pēdējām lietām, eh, kurai ne, kuru nedrīkst pazaudēt eh, kristīgajā dievbībā. Bet jāsaka, ka šajos tekstos ir arī tādi grūtākie momenti, eh, kuriem, eh, kurus, nu, ja mēs viņus izrausim no konteksta, ja mēs raksti, lasīsim tikai un vienīgi šos tekstus eh, pilnīga vakumā, tad var nonākt arī pie zināmām problēmām. Piemēram, dievmāte ehm, brīžiem ļoti, ļoti brīdina vai pat izlamā cilvēkus, ja, kad viņa izrāda kaut kādas dusmas. Var gadīties, ka ir arī tādi teksti, kad uh, visvētākā jaunava Marija vai um, iespējama visvētākā jaunava Marija uh, lamājas un uh, ir neapmierināta ar to, ka viņas dvēseli aprūpes instrukcijas netiek um, ņemtas vērā. Ja? Ka, piemēram, um, interesanta, um, interesants moments, kas man likās, kad um, viena no, uh, ja es nemaldos, Eh, tas bija 1984. gadā, augustā, kad eh, viena no eh, veistījumiem tika pasludināts, ka Dievmātes dzimšanas diena ir 5. augusts. Ja, un, un tieši 84. gadā bija mm, pamudinājums uh, celebrēt viņas 2000 gadu jubileju. Ja. Protams, ka šajā gadījumā nu, šeit uh, ir zināmi jautājumi attiecībā uz šo tekstu. Uh, Eh, vai patiešām tas nāk no diamātes, ja viņi visi nāk no diamātes, vai tas bija vizionāru tāda privāta dievbijība, kuru viņi ietvēra. Ja, šajo, un nosaucot to par vēstījumu, protams, mēs nevaram to pārbaudīt, vismaz man nav tādas iespējas. Bet katrā ziņā jāatcerās, ka tādi vēstījumi, viņi nevar aizvietot baznīcas eh, attiecīga, attiecīgas personas uh, um, funkciju. Viņi nevar aizvietot prāvestu, viņi nevar aizvietot uh, bīskapu, uh, viņi nevar aizvietot arī pāvestu. Jā, jo šajā gadījumā šis arguments vajag klausīt dievam nekā cilvēkam no pilnīgi garām, un viņš neder. Bet katrā ziņā, uh, ņemot vērā šo faktu, ka šajos veistījumos gan arī pozitīvi elementi, kuru neapšaubām ir krietni vairāk, ir arī daži negatīvi elementi. Vatikāns un ticības lietu dikasterijas ir mm, pieņēmis lēmumu izvērtēt šos augļus tieši tajā visaugstākajā pozitīvā līmenī, nihil obstat, jeb nav nekādu šķēršļu, nav nekādu iebildumu attiecībā uz šo garīgo notikumu. Un šeit eh, šīs programmas jau gandrīz tuvojoties noslēgumam, es gribētu jums nocitēt. Tas ir mans tulkojums no šī dokumenta, jo dokuments mm, vismaz nebija sastapis, lai viņš tiktu iztulkots latviešu. Es viņu iztulkoju no itāļu valodas. Eh, es izlasīšu tikai divus punktus no šī dokumenta, lai jums būtu skaidrs, kāda ir šodien baznīcas nostāja attiecību uz Medžiguris fenomenu. 38. punkts. Caur nihilu obstata attiecību uz konkrēto garīgo notikumu ticīgie var pieņemt to piesardzīga veidā. Lai gan tas nenozīmē attiecīgas paradības, paradabiskas dabas pasludināšanu un paturot prātā, ka ticīgajiem nav pienākuma tai ticēt, nihilu obstat norāda, ka viņi ar šo garīgu piedāvājumu var saņemt pozitīvu impulsu kristīgajai dzīvei un atļauju publisku dievkalpojumu. Šāds apgalvojums ir iespējams – jo garīgās pieredzes laikā ir novēroti daudzi pozitīvi augļi un nav novērotas negatīvas vai riskantas sekas dieva tautas vidū. Tik daudzo un plaši izplatīto skaistu un pozitīvu augļu novērtējums nenozīmē, un šeit gribu pasvītrot, nenozīmē apgalvotu pardabisko notikumu atzīšanu par autentiskiem, bet tikai norāda, ka pa vidu šai garīgai paradībai, Medžigorie, svētais gars auglīgi darbojas ticīgu labā. Tādēļ tiek aicināts, katrs tiek aicināts novērtēt un dalīties šī garīgajā piedāvājuma pastorālajā vērtībā. Turklāt tas, ka lielāka daļa medžuguris veistījumi ir pozitīvi novērtēti, kā pamacošie teksti, nenozīmē, ka tiem ir tieša pardabiska izcelsme, tāpēc runājot par diomātes veistījumiem, vienmēr ir jādomā par tiem kā par šķietamiem veistījumiem. Un 41. punkts. Jebkurā gadījumā tiem, kas dodas uz medžugoriju, vajadzētu būt stingri orientētiem uz to, lai pieņemtu, ka sveceļojumi nav domāti, lai satiktu šķietamus vizionārus, bet gan lai satiktu Mariju, miera karalieni, karalieni un uzticība viņas mīlestību uz savu dēlu, lai satiktu Kristu un klausītos viņā, pārdomājot vārdu – piedaloties evaharistijā un evaharistijas adorācijā, kā tas notiek daudzās svētie, svētvietās visā pasaulē, kur jaunava Marija tiek godināta ar visdažādākajiem nosaukumiem. Kā redziet, šīs dokuments ļoti skaisti rezumē arī baznīcas nostāju attiecībā uz šo eh, Mečugoris fenomenu. Nu ko, dargi draugi, es ļoti ceru, ka uh, Mūsu tikšanās bija auglīga, un neskatoties uz to, ka jūs mani dzirdat tagad ierakstā, bet es šajā brīdī visticamāk es jau esmu ceļā no lidostas uz um, savu rekolekciju vietu. Es lūkšos arī par jums un lūdzu arī jūsu lūkšanas, lai es arī šo nedēļu izdzīvotu sveitīgi. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, darbie draugi, un redzēsimies ar jums, dzirdēsimies ar jums pēc mēneša. Čau! Čau! Šeit Tēvs Dmitrijs un programma Ārpus Rāmjiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas, un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otro mēneša pirmdienu, 2016. Radio Marija Latvijā. Šis raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!